Vem-te embora, que vai começar o baile do DJ CR7 Pressão agora. Cheiro de maconha boa, tu tá na gaiola, várias piranhas jogando, tu tá na gaiola, os amigos faturando, tu tá na gaiola. Pega a visão aí, moleque doido. Tu tá na gaiola, tu tá na gaiola. R7 Pressão detona aí, meu moleque doido. Faz o rock doido acontecer. Toma, toma, toma, toma, toma. Caralho! R7 Pressão. Estúdio Aila Produções. Te liga, você está no baile do DJ CR7 Pressão. O Master Domingo. Já estão cada um com a sua missão. Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje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 para. E a novinha vai, vai, vai, vai, vai. O que vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai, bola, rebola, bola, rebola, bola, rebola, bola, rebola, bola, rebola, bola droga. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Ai, o que vai, vai. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Desce, vai, vai, desce, desce, vai, vai, desce, vai, vai. 很弱次。 Colômbia, de quatro, Colômbia, eu fico de quatro, Colômbia, de quatro, Colômbia, de quatro, Colômbia, de quatro, Colômbia. no baile funk o Luan e mami eu Colômbia, aí, aí, Colômbia, aí. Ele, ele tá me machucando e empurrando a piroca. Colômbia, bota, bota, Colômbia, bota. Colômbia, Colômbia. Se liga, você está no baile do DJ CR7 Pressão. O Master Domingo. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha. Me deixa com tesão, que eu tô danadinha do semana pretinha. Vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que que é bom. Cai Pega a visão aí, moleque doido. Tá muito bom. Oh. no chão, no chão, no chão, no chão. Caraca, hein? Continua, que tá muito bom. DJ CR7, é pressão, é detona aí, é meu moleque doido. Faz o rock doido acontecer. É maior fodão as novinha da zona sul. É maior fodão as novinha da zona norte. É maior fodão as novinha lá da baixada. É maior fodão. É maior fodão. Olha pra, olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão. Vai com, vai com o rabetão. Vai com o rabetão no chão. Vai com, vai com o rabetão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai, vai, vai, senta. Senta, senta. Uh, vai, senta. Uh, senta, senta. vai, senta. Senta, senta. vai, senta. senta, senta. Senta. Olha pra, olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão. Vai com, vai com o rabetão no vai com o rabetão no chão, vai com, vai com o rabetão, vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. <laughs> Papo reto, já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessas mina aí que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Elas quer é tudo sentar no meu grau. Ah, não deixa se levar. Vou falar de DJ novo. CR7 amiga É amiga o Master do Sempre gravando os melhores sets pra você. Fofoqueira é amiga fura olho. E ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar. Abre choro, porra. E ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar. Papo reto, já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessa mina aí, que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina fica de boa. Não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Ela fica tudo sentar no meu grau. Ah, CR7 Pressão Estúdio Ayla Produções Chicória é muito bom Chicória é muito bom Ao lado, ao, ao, ao, ao lado direito DJ CR7 Pressão Detona aí meu moleque doido Faz o rock doido acontecer Colé novinha, vem experimentar. Abre a boquinha e começa a chupar. Abre a boquinha e começa a chupar. Abre a boquinha e começa a chupar. Abre a boquinha e começa a chupar. Tô comendo uma novinha. Ele tá comendo uma novinha. Ela é uma delicinha. Ela é uma delicinha. Ela faz meu pau de chicolé e chupa, chupa chupa filha da puta. Chupa, chupa, chupa filha da puta. Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Bum, bum, balança, avisa, subiu pra mente. Garrafa Pega a visão aí, moleque doido. Bum, bum, balançou. A subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e eu já tomei. no baile do DJ CR7 Pressão. O Master Domingo. Sei que tá novinha e gosta de um conflito. Por isso que agora eu vou querer jogar contigo. Brota na minha base pra gente conversar. Mas eu te prometo que eu não vou te machucar, vem cá. Toma, toma, tan. Toma, toma na xereca. Toma, toma, tan. Toma, toma na xereca.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 pepeca, toma, toma, ah, toma, toma, toma, toma na ah, pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha ah, tcheca. O Gabriel do Borel entra pega a visão, JC Shake, entra seco, outra parada entendeu? É só áudio pornográfico. Sai molhado, entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Vai, é nesse vai, eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora comprei uma moto, pego as novinhas tudo. As novinhas do Batu, minha bem, me adora. As novinhas do Batu, minha bem, me adora. Tem piroca, tem piroca, que hoje eu quero Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse pirão. Toda boca agora, comprei uma moto, pego as novinhas tudo. As novinhas do Batu, minha bem, me adora. As novinhas do Batu, minha bem, me adora. Tu era feio e eu não te queria. Até você comprar um par de melissa. Ganhou minha choca agora. Me leva pra base, me dá sua de piroca. Se comprar uma moto, a situação melhora agora. Desse jeito que a MC adora. Continua assim que tu sempre vai ter minha chata. Continua assim que tu sempre vai ter minha chata. Ganhou minha chata agora. Me leva pra base, me dá sua de piroca. Se comprar uma moto, a situação melhora agora. Desse jeito que a MC adora. Continua assim que tu sempre vai ter minha chata. Continua assim que tu sempre vai ter minha chata. Ah, ah, ah, ah. esse é o W7 Martins, mano. É o terror do YouTube. <laughs> dia. Até você comprar um par de melissa, ganhou minha choca agora. Me leva pra base, me dá sua de piroca. Se comprar uma moto, a situação melhora agora. Desse jeito que a MC adora. Continua assim que tu sempre vai ter minha chata. Continua assim que tu sempre vai ter minha chata. Ganhou minha chota agora. Você me está no baile do DJ CR7 Pressão. O Master do Mamãe não quero boate, mamãe quer ir pra gaiola É baile de favela que a sua filha gosta Mamãe não quero boate, mamãe quer ir pra Colômbia É, é baile de favela que a sua filha gosta Vai, vai, vai, vai Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola. Pega é a visão favela, aí, moleque essa doido. Gosta, desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola. É baile de favela, que essa novinha gosta, desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola. É baile de favela, que a sua filha gosta. Vai sentando, sentando, sentando e rebola, vai sentando, sentando, sentando e rebola, e vai sentando, sentando, sentando e rebola, e vai sentando, sentando. Tá quem daquele jeito. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. <laughs> um Brigava todo dia com a dona. Por ir pra Colômbia toda semana. Colômbia. O ruim é que era fofoca demais. E ela acreditava. O, o jeito foi Colômbia. ter que virar o jogo. Mudar meu status solteiro Colômbia. de novo. Desculpa, amor, Colômbia. mas isso não dá. Não, não troco minha favela por nenhuma. Fui feliz ela, fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela, e as pepecas vêm em mim. Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela, e as pepecas vêm em mim. Vem em mim, já fui feliz com ela.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 Rota, rota, rota, rota, rota, rota, rota. Tu é santinho, eu sou safado. Peguei a nove, abolado. De quatro no quarto, com ar gelado, com tudo trancado. Tudo trancado, telefone ligado. Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro, toma de coma, de coma, de coma, de coma, de coma, de coma, de quatro. Com o embalo do vai que cola, eu ligo nela e ela topa putaria com a tropa do jeitinho que tu gosta, então. Senta na pique e rebola. Vai começar o afronta. Chama a família gostosa. Tá no meio da roda, então. Senta na pique e rebola. Vai começar o afronta, chama tua amiga gostosa. Bota no meio da então desce bebê. Rebola que eu quero ver, vai subir, subir, descer. Quero ver tu aquecer, então desce bebê. Rebola que eu quero ver, vai subir, subir, descer. Quero ver tu aquecer. gente. R7, é, pressão, detona aí, meu moleque doido. Faz o rock doido acontecer. Tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. DJ não vem dando de maluca, não. É só um pente e rala, mozão. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. no senta, no senta, no senta, no senta, senta, sem compromisso. Vai sentar, no senta, no senta, no senta, no senta, senta, sem compromisso. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com força. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com força. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com força. Senta, senta com força. Senta, senta com força. Quer escutar música boa vai aonde? YouTube, não tem jeito. JC Shake. É o melhor. DJ CR7 Pressão. O Master do Mix. Sempre gravando os melhores sets para você.